Osnovni vprašanji, ki ima je Princl v predavanju sledil, sta sledeči. Ali je sploh možno neko resnično vedenje o ljubezni oziroma njen obči, eksoterični, znanstveni diskurs, ki pa se že vnaprej odreka svoji zgolj hipotetični naravi? Drugo vprašanje, na katerega je odgovarjal, je o tem, kdo je kot nosilec oziroma subjekt možnosti tega vedenja sploh kvalificiran. V prvem delu predavanja je bilo prikazano, zakaj tako sodobna znanost, po drugi strani pa tudi neznanstvene diskurzivne forme, umetnost, izpovedi in tako dalje, že strukturno ne zmorejo dojeti ljubezni v njeni občosti, in da je šele z odgovorom na obje zgornji vprašanji v njuni medsebojni povezavi podana možnost vsebinske določitve resnice ljubezni, ki je bila v svoji obči obliki predstavljena v drugem delu predavanja. V sklepnem delu je sledil dokaz, da zakaj in kako je znanost o ljubezni v obliki prikazanega resničnega vedanja o letej zmožna, še več primora nastopiti v službo romantike. Jan Princl je na Filozofski fakulteti v Ljubljani univerzitetno diplomirani filozof, ki je trenutno doktorski študent filozofije na isti fakulteti. V študijskem letu 2004-2005 študira na Albert Ludwigs univerzitet v Freiburgu v Nemčiji. Glavne smeri raziskovanja pri njem so nemška klasična filozofija s poudarkom na Heglovi filozofiji, psihoanaliza, hermeneutika, etika, ontologija – V svoji doktorski nalogi raziskuje Heglovo pojmovanje teodiceje v navezavi z njegovo etično teorijo. What drives me insane is the twofold nature of this nymphet, of every nymphet perhaps. This mixture in my Lolita of tender, dreamy childishness and a kind of eerie vulgarity. I know it is madness to keep this journal, but it gives me a strange thrill to do so. a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Zofijini ljubimci. Uh, jaz bom danes govoril pač o ljubezni, ne, se pravi, jaz bom poskušal tukaj predstaviti zdaj pač dobesedno resnico o ljubezni, ne, in to, kar me zanima, je pač, na kakšen način je možno v resnici pač o, o, o ljubezni znanstveno govoriti, ne. Se pravi, tukaj nas ne zanimajo pač ne vem, ene izpovedi pač tam zaljubljencev, zaradi tega, ker pač vlog eh, mi njim verjamemo ali pa ne verjamemo, pač da poznajo resnico ljubezni, ne. Sam prvo, kar je pač treba za znanstveno teorijo ljubezni, je pač, da je sistematično pa znanstveno eksplicirano, ne. Kaj sploh pač mislimo tukaj z ljubeznijo, ne. Kako se pač zdaj zedint glede objekta, o katerem sploh govorimo, kot tukaj, naprimer, znotraj ene resnice o ljubezni, ne. Zdaj stvar temo, ne, naprimer, za, za ljubezen poznamo, ne vem, Eni lahko govorijo o ljubezni kot enemu kozmičnem principu, ki združuje nasprotja, pa ne vem, yin, yang, karkoli si že pač predstavljajo. Ne? Eni pač govorijo, ne vem, naprimer o samo o notranjem občutku, ki naprimer si predstavljajo, da to nikakor ne more biti ekspliciran. Ne? Eni pa jaz spet predstavljajo ljubezen kot naprimer, kako bi rekel, božjo zapoved skor, ne? Pač, ne vem, ki je pač, ne vem, Kristusova zapoved ljubiti pač svojega bližnjega, naprimer, ne, se pravi, tukaj, tukaj naprimer, je, je dana ena določena vsebina ljubezni, ne, in pač tukaj se že avtomatsko vidi, da, da naprimer ljubezen kot kozmični princip ali pa ljubezen kot, kot naprimer ena etična zapoved ali pa ljubezen kot ena čista notranjost, ten čisti občutek so že originalno pač dost, dost heterogeni objekti, na katere pač mer, naprimer, lahko veliko en skupni označevalc ali pa skupna beseda pač ljubezen, ne. Uh, In zdaj pač prva stvar, če mi sploh hočemo pač govoriti na en znanstven način, pač hočemo podati resnico o ljubezni, ne moramo najprej vedeti, o čem sploh govorimo. Ne. Samo, samo dejstvo, ne, da, da moramo mi že pred pač samo znanosti na en način določiti svoj objekt. Pomen, da na en način znanosti, naprimer, ki bi jih lahko zasilo imenovali naprimer, objektivne, naprimer, bi lahko rekli fizika, kemija ali pa biologija, naprimer. je stvar v tem, naprimer, čim se, oni, čim, se oni, čim se te znanosti spravljajo k enemu fenomenu ljubezni, k enemu objektu ljubezni, morajo na en način oni že določiti ta objekt. Oni morajo v bistvu na en način že vedeti, kaj sploh opazujejo. Oni morajo, na primer, iz vse množice objektov znotraj sveta razločiti ene določene, ene določene objekte, ki jih bojo pač pojmen, ki jih bojo potem, na primer, ali merali, ali računali, ali eksperimentirali pač z njimi. Ne? In zdaj stvarijo temu. Ne? Kon konca je vsak resnična določitev ljubezni prisotna tukaj že pred vsemi temi znanostmi. Zaradi tega, oni čim so določili objekt, ga bojo merili, so že porabili pač ravno to določitev, ki nas tukaj zanima. Ne. Sprav, nas na en način tukaj ne zanima sam ena empirična določitev pač fenomena, naprimer, kako se pač ljubezen obnaša v določenih situacijah ali pa na določenih planetih, kakorkoli bi že pač temu rekel, ampak nas zanima sama notranja osebina ljubezni, se pravi, sama notranja, lahko bi rekel, znanstve, objektivnim znanstvenikom, sploh omogoča vzpostaviti ljubezen kot objekt, za razliko, naprimer, od kozarca ali česar koli. Se pravi, ljubezen mora imeti ene določene parametre, ene določene eno določeno vsebino, da sploh vemo, pač, da lahko to tvor objekt. Ne? you know that it's true. Since I coupled with you, I have watched opportunity stray. Some to gold, some to mud. I've got the road in my blood. Cause you stole my heart away. my lament. What was straight now is bent. What was black is now fading to gray. It's a bird, it's a plane, it's a It's 12 o'clock. It's midnight. Look at the clock. One hand has met the other hand. They kiss. Isn't that wonderful? That's the way a clock works. What's wonderful about it? Ninochka, it's midnight. One half of Paris is making love to the other half. Če, če hočemo pač vzpostaviti eno določeno znanost o ljubezni, nam tukaj, naprimer, sama fizika, kemija ali pa biologija, naprimer, ne pomagajo. Naprimer, ok, v fiziki je itak že pač težko govoriti, kaj, kaj naprimer, znotraj fizike bi sploh lahko spostavljali ljubezen. Naprimer, lahko bi si predstavljali pač en kozmični princip, ki združuje karkoli že, pač. tukaj bi pač o ljubezni govorili dosti na metaforičen način. Ne? Potem, naprimer, kemija bi že naprimer, bila, lahko bi rekel, bila zanimiva. Naprimer, lahko bi spostavljali naprimer, ne, enega, en objekt, naprimer enega zaljubljenca, naprimer, ki bi rekel, ja, ta je pa zaljubljen, pa bi meril razne kemične reakcije, pač, ki se v njem dogajajo. Ampak tukaj pa, naprimer, ali pa pri biologiji, naprimer, bi rekel, ja, sej, konc koncov vsi vemo, kaj je ljubezen, to je takrat, ko pač fant lafa za punco ne, in gremo zdaj zmeriti, naprimer, kaj se v njemu dogaja, v katerem letnem času se to dogaja za razliko od drugega ali pa celo pod katerim nebeškim znamenjem ali pa kakorkoli že. Ne? Ampak, kakor sem pač rekel, za, za vse pač te znanosti, naprimer fiziko, kemijo in biologijo, velja, da na en način že predpostavljajo pač določitev svojega objekta, ki ga pol merijo. Ne? Nas pa pač zanima ta določitev. Ne? Na en način pač pri določitvi, znanstveni določitvi ljubezni pač odpade ta objektni pol, kjer bi pač bili mi z ljubeznijo na en način soočeni kot z nečem Pač z nečem pač fiksnim, ne, ki bi rekel, evo, to je pač naša stvar, gremo jo pač zmeriti, gremo pač eksperimentirati z njo, ne. Tako se pač z ljubeznijo ne da. Pol je en drug, naprimer, način, kako bi se lahko približal ljubezni, ne. In to je, naprimer, prek enega izročila, prek enih, naprimer, znanstvenih podatkov, naprimer, ki so nam že dani, ali pa, naprimer, prek umetnosti, naprimer, prek ene poezije, naprimer, ki, pač, kjer pesnik pa ne govori o ljubezni, konc koncov, ne. In na en način se je pač ena splošna predpostavka, da o ljubezni se pač, se pač ve nekaj, ne, pač nekako je ena splošna zasnova v ne, ne, splošna zasnova, splošna predpostavka je pač, da ljubezen je, tudi če pač človek predpostavlja oziroma priznava, da ne zna, ne vem, koliko znanstveno govoriti o ljubezni, nekako govori, da se, se, se v bistvu vemo, o čem govorimo, ne. Mi smo tukaj konc konca zaočeni, mi, mi se sprašujemo, kaj je ljubezen, ne, in potem ljubezen postavimo tukaj pač kot čisto eno prazno besedo in pač iščemo zdaj po literaturi, naprimer po, ne vem, po velikih pesnikih ali pa po, naprimer, ljudskih modrostih, kjerkoli že, ne, da bomo pač tej besedi najdeli pač ustrezno vsebino. Ne. Prima, če v ljubezni pač zvemo iz knjig konc koncov, ne, pač iz, ali iz umetnosti ali pa iz knjig, uvera do resnice ljubezni, se pravi, uvera, da bi na ta način dosegel resnico ljubezni, je to, da pač mi lahko dobimo določene podatke, ne, ampak tem, do, tem podatkom je vedno lasno pač eno nadgrajevanje, pač vedno je pač možno postaviti oziroma najdeti boljšo teorijo. Vse konc koncov mi ne vemo tukaj našo ljubezni, ne, ampak sam poizvedujemo v ljubezni na en način. Ne? In naprimer imamo mi tukaj ene podatke ljubezni, ampak vedno lahko pričakujemo še nove podatke in še nove podatke. Ne? In na ta način tudi pač ne moramo doseči resnice v ljubezni. Ampak tukaj naprimer to, čemer se približujemo, je še vedno pač hipoteza oziroma ena libitna funkcija ljubezni. Ne? Prav, da na noben način po objektivni plati ne pridemo nikamo. Ne? Zaradi tega, ker naprimer na, iz te znanstvene plati, ki smo omenili pač fiziko, kemijo pa biologijo, vedno že predpostavljamo, kaj pač naš objekt je in tukaj je vedenje na en način že predpostavljeno. Po drugi strani, naprimer, če pohočemo se ljubezni približati prek enega izročila, pa itak sploh ne vemo, če, če bi te podatki, ki jih pač imamo v ljubezni, sploh, če, če ustrezajo na imanenten način temu, če mora bi lekar ljubezni. Tukaj je pač vedno ime ljubezni teh podatkov ni, na en način nekaj čisto ključnega. Pač. Konc koncev je ljubezen sama tukaj totalno v svoji pač imanentni funkciji, oziroma v imanentni resnici ali pa imanentni osebinskosti čist zbrisana. Stvar je po temu, ne, da mi, mi si pa vsem prezadevamo pač v resnici ljub, podati resnico ljubezen na način ene imanentne eksplikacije. Se, se pravi, ne na način enega zbirka podatkov, ko mu že kakšno kul ime, ampak mora biti pač to en zbir podatkov, katerega princip enotenja mora na imanenten način biti izpeljan pač iz, iz pojma ljubezni. Ne? Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know.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 In zdaj, edina pot, ki je pač na podlagi tega, da na objektiven način pač o ljubezni ni možno, ni možno pač podati um, resnice, je, da ljubezen, oziroma vprašanje potem, kaj da ljubezen je, reformuliramo vprašanje, ne? se pravi, pod kakšnimi pogoji je izjava oziroma pod kakšnimi pogoji ima izjava ljubim te lahko svojo realnost. Ne? Prav, da je edina pot, kako lahko pač mi zagrabimo pač ljubezen, je, če analiziramo, na kakšen način je pač izjava ljubim te realna izjava kot dokaz ljubezni, se pravi, kot dokaz realnosti ljubezni. Ne? Tako, ampak zdaj pa, se pravi, če objektivna plat pač določitve ljubezni čist odpade, ne? se pa drugo vprašanje zastav zdaj, a je pa ljubezen konc koncov čisto subjektivna, je to vedno, je ljubezen stvar samo posadzga, posebej, ki pač je zmožen izreči izjavo ljubim te, pa naprimer, če zagotavlja zelo, da, da pač resnično še čut zraven. Ne. Če že analiziramo pač to izjavo ljubim te, ne, se moramo tukaj, če hočemo pač na znanstven način vzpostaviti pogoje realnosti te izjave, se moramo pač odreči ne vem, enim zgolj občutkom. Ne. Ravno zaradi tega, ker sami občutki se že avtomatsko pač odrekajo polju diskurza, pač, če, če karkoli že tvor znanost, je to dejansko pač polje diskurza in polje ene možne občosti, na podlagi katere je resnica pač dostopna. Znanstveniki imajo pač znanstveni govor, ne, sprav, oni, oni, oni razplagajo z diskurzom o ljubezni, ne, ampak jim manjka objekt. Zaljubljenci ne, pa imajo pač objekt, oni točno vejo, o čem ne, naprimer govorijo, ampak jim manjka znanstveni govor. Ne. Niti na samo, na zgolj objektiven način, niti na zgolj subjektiven način se pač mi ne moramo približati ljubezni. Ne. Ampak edina razrešitev, ki tukaj sploh pač je omogočena, da pač pridemo do ljubezni, zaradi tega, ker tukaj, če, če, če ustrajamo samo pred tem dvojmu, pa lahko mot rečemo, pač ljubezen je nekaj, o čemer se nadaneš objektivno ga reč, in ljubezni pa si pač lahko spet sam, ne, sam čutimo, mislimo pa po kavarnah, pač govorimo o njej, ne? ampak več pa ne, pač znanost o ljubezni pač ni možna na ta način. Ne? Ampak tukaj se pač ponuja rešitev, ne? rešitev, da ta dva problema pač mislimo skupine. ne. Se pravi, in na kakšen način je pač možno ta dva problema misliti skupaj, je točno to, da upeljemo subjekt ljubezni, ne? se pravi, subjekt resnične ljubezni, konc koncev zaljubljenca, ki bo, ki, no, ki bo pa vzpostavljen na podlagi enega znanstvenega diskurza, se pravi, ki bo, ki bo, ki bo zmožen svojo, znanst, svojo osebno izkušnjo ljubezni, na en način znanstveno eksplicirati, ne? s tem, ko pač mislimo te dve vprašanje skupaj. Ne? Se pravi, kako je pač možno znanstveni govor o ljubezni, pa kdo nam konc koncu lahko govori o ljubezni. Ne? In ko vidimo, ne, da je v bistvu znanstveni govor možen šele takrat, ko nam o ljubezni govori ta, ki, ki ljubezen na en način živi, se pravi zaljubljen. Ne? Šele s tem je pač dan temelj pogoja znanstvene ljube, znanstvenosti o ljubezni. Ne? Zato je še dokaz, ne, da je ljubezen, se pravi, njena objektivna vsebina, njena objektivna obča, znanstvena vsebina, ne, je določljiva le prek enega minimuma subjektivnosti. Ne? In šele ta subjektivnost, se pravi ta identiteta subjekta zaljubljenosti in subjekta konc koncev resnice v ljubezni, ne? šele dokaz o temu, da je to za resnico ljubezni nujno, ne? lahko spostavimo sploh teritorij, na podlagi katere naprimer, lahko sploh govorimo o ljubezni. Ne? Se pravi, znanstveni govor o ljubezni je lahko zdaj samo kot, je, je možen samo kot imanentna eksplikacija pač pogojev možnosti izjave ljubim te. Ampak zdaj je pa stvar spet o tem, ne. Če pač gledamo to izjavo ljubim te, kdo je zdaj subjekt te izjave, ne. Sprav, a, a, pač a lahko rečemo, da zdaj pač mi konec koncov govorimo o človeku, ki ljubi, ne. Ampak tukaj zdaj odgovor je pač, mora biti ne, ne. Tukaj zdaj ne govorimo o človeku, ki lahko pač ljubi tudi ne, ne. Ljubi ali pa tudi ne, ampak govorimo konec koncov o zaljubljencu, ki pa lahko je tudi človek, ali pa tudi ne, naprimer ne, lahko pač ne, govorimo pač, pogoji možnosti ljubezni so lahko zaradi, zaradi mene vzpostavljeni tudi na Marsu, pač jaz ne imam čisto nič proti, zaradi tega, ker stvari o temu, da čim analiziramo izjavo, pač ljubim te, to nikakor ne pomeni, da je pač subjekt te izjave nujno človek, ampak je pač nujno, je pa pač ljubeči, pač subjekt izjave je ljubeči, ne. Se pravi, ne moramo, naprimer, in tukaj, naprimer, avtomatsko pač izpade to, da o ljubezni, naprimer, razočaranci konc konca ne morajo govoriti. Ne? Naprimer, zato je, ker razočaranc, če govori iz stališča, ene, iz stališča zunanjosti, pač te izjavi ljubim, ne? že govori kot en, kot, naprimer, en subjekt, ki mu je pač sama, sama ljubezen nekaj zunanjega. Ne? Ampak mi smo pa lih rekli, da v bistvu o ljubezni lahko govorimo samo kot imanentne eksplikacije pogojev pač tega, sprav, pogojev izjave ljubim te. Ne? Sprav, vsak, ki se postavi v do subjekta tega ljubljenja, na zunanji način je že avtomatsko upisano polje, kjer pač samo to ljubljenje gleda na objektiv način, tukaj smo pa ravno pokazali, nekak, kjer so nemožnosti pač govora ljubezni na objektiven način. Ne? Vedno, <clears throat> kjer imamo vzpostavljen objekt, subjekt ljubezni, imamo vedno avtomatsko vzpostavljeno eno ekskluzivno razmerje nekega jaza do tija, ampak ta jaz na en način ne more, ne more biti preeksistenten pač te izjave, se pravi enemu lahko rekel temu tiju. Zaradi tega, ker oba, sam jaz in ti ljubezni, ne, sta dana samo na podlagi tega, da imamo mi že eno realnost izjave ljubim te. Se pravi, in subjekt in objekt ljubezni, ne, ki definira ta ljubezen sam, se pravi, njeno dogajanje, kot bomo še pokazali, ne, ne mora obstajati pred ljubeznjo sami, ampak ljubezno sama ljubezen je šele ta, ko spostav in subjekt in objekt. Ravno zaradi tega, ker sama Sama izjava ljubim te sploh šele vzpostavlja pogoje svojih zmožnosti, šele samo to je imanentni način pač ne izpeljave. Ne? Na en način je ljubezen vzpostavljena vedno samo kot totaliteta. Nikoli ne moremo govoriti o njenem robu, zaradi tega, ker na znanstven način lahko govorimo samo dokler je, ko je pa ni več, pa ravno nimamo več pogojev za njeno znanstvenost. Just a little affair. beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. This whole world. the morning. Their little extra something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it done like a little bit of loving from some loving someone like. are worse things than chastity, Mr. Shannon. Yeah, uh, lunacy and death. Love letter straight from your keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you and I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your kiss the name that you saw. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Če smo ljubezen pač definirali kot neko ekskluzivno razmerje subjekta do nekega ti, moramo najprej povedati, pač ta ti subjektu ne more biti pač preprosto čisto zunanji. Ravno zaradi tega, ker sam subjekt na en način ne more, subjekt ljubezni ne more biti definiran izven tega ti. Se pravi, subjekt ljubezni nima pač ene lastne eksistence pač pred srečenim ljubezni. Pač dok, um, šele takrat, ki se vzpostavlja pač relacija do, do ti znotraj ljubezni ne, na, na, na objektiven način ustra, je vzpostavljen pač tudi subjekt ljubezni. Ne? Minimalna, ali pa lahko rekel, glavna struktura pač ljubezni, ki smo jo tukaj zdaj določili, je neka enost, ki je vzpostavljena skozi dvojnost. In ta dvojnost pač ni, ni razločljiva. Ta dvojnost je vzpostavljena samo na podlagi pač ene določene strukture in ta elementa, te dvojnosti pač nimata nimate nikakršne eksistence pač izven pač ljubezni. Se pravi, vsak, kakršna koli eksistenca je že, naprimer, lahko rečemo, vse človek obstaja pred ljubezni, pa po ljubezni, ampak subjekt ljubezni pa pač obstaja samo znotraj ljubezni, izven njega, izven nje sploh pač ni definiran, ne. Ali pa definibilen, če je to pač beseda, ne. Se pravi, tukaj lahko zdaj rečemo, ne, da ljubezen, če že pač govorimo o njej na znanstveni način, se pravi, kot imanentna izpeljava, lahko rečemo, da je neka enota, ki je definirana ne, samo kot dvojnost, kot vznik ene dvojice, ki pred to enoto ne obstajata, pač nimata nima svoje eksistence, sama ta enota pa pač ne more biti spet samo ena nestrljena gmota, ampak je možna samo kot ta dvojnost. Ne. In zdaj, če je to pač osnovna struktura ljubezni, ne, lahko zdaj pač izpeljujemo naprej, ne, da je naprimer ljubezen je pač ta odnos nekega jaza do tija, oziroma zelo tija do jaza, In ta ti je ravno zaradi tega, ker pač nima svoje samostojne eksistence, tukaj jaz pač nima svoje samostojne eksistence, je ta ti bistven del pač jaza samega. Ne? Sprav, ni mu enostavno zunani, ampak mu je zunani na način tega, da je pač, da se stavlja pač bistven del njegove lastne eksistence. Zaradi tega, ker brez njega se tudi sama eksistenca pač jaza kot ljubezenskega subjekta sploh pač nima, nima možnosti pač svoje eksistence. Ne? Se pravi, ta ti je kot relativno zunani, pač bistveno notranji element pač samega izjavljalca o ljubezni. Ne? Ampak zdaj vprašanje pa kakšna pa je, kako naprimer jaz sploh pač pride do tija. Ne? Na kakšen način pač lahko zaljubljenc pač pride do, do, neke, do nekega spoznanja sebe kot ljubezenskega subjekta. Ne? To se na noben možen način pač ne more dogajati diskurzivno. Ne? Kar pač domače pomeni, da mi v bistvu ne moramo na podlagi ene analize ugotoviti, da v bistvu smo zaljubljeni. Ne? Kot prvo je pač sama analiza, samo razumevanje je na en način vedno že zvajanje. Pač je zvajanje, se pravi, zvajanje nerazumljenega, nerazumljenega, narazumljeno ali pa, na primer, po fihte je vrčeno, na primer, ne jaza na jaz, kakorkoli že, je unificiranje. Ne? Se pravi, že samo, na primer, poskus razumevanja, na primer, dostopa do objekta, se pravi, poskus dostopa do, do objekta kot razumevanje, ne? že ne zadošča, pač, um, te minimalni strukturi, pač ljubezni, kjer so obstajanja jaz pa ti, ravno zaradi tega, ker razumevanje je sam proces pač uničenja ravno tega tija, ne, se pravi te drugosti. Ne. Se pravi, ljubezen ne more biti vzpostavljena, se pravi, samo vznik ljubezni ne more biti vzpostavljena na en diskurziven način, ampak je lahko samo neki vzpostavljeno kot neposredno, kot neposredno dejstvo neke zunanjosti, ki je pa bistvena za lastno eksistenco. Ne. Samo neposredni dostop do tega je pač čutenje. Ne za razliko od razumevanja, ki je pač ravno diskurzivna pot prisvajanja. Ne? In zdaj, če je pač ta ti, se pravi ta objekt zaljubljenega, vzpostavljen na način občutka, ki mu je hkrati zunanji, hkrati pa bistveno notranji. Sprav, bistven element njega samega, ki mu je pa, pa pač dan v neki zunanjosti, lahko rečemo, da je pač ljubezen dana na način nekega razcepa znotraj občutka, In ta recept znotraj občutka bi lahko rekel, da je pač nekaj, kar ljubezen vzpostavlja v enem transcendentalnem pogoju znotraj ene temeljnega obeležja bolečine, naprimer. Ne? In bolečina tukaj konec konca pomeni, tukaj zdaj ne govorimo o dejanski bolečini zaljubljenca, ne? ampak govorimo o enem <clears throat> a priornem pojmu, ki na en način pokaže, da je, narav, da, da je tukaj čutnost vzpostavljena kot ta, kateri nekaj bistveno manjka. Ne? To je naprimer nekaj, če bi lahko naprimer rekli, ena temeljna poteza samega tega razcepa, ki je ljubezen na način čutnosti. Ne? Lahko rečemo, da je pač eno temeljno obeležje, pač je bolečina. Ne? Um, in zdaj, tukaj imamo pač podan to minimalno strukturo, ne? se pravi jaza in tija, ki se bistveno so pripadata. In zdaj, zaradi tega, ker si pa ravno bistveno so pripadata, kljub temu, da sta lošena, je pa treba pač ljubezen definirati kot en proces, ki je poskus procesa zvajanja pač dija na jaz. Ne? Ravno zaradi tega, ker, ker ti jazo pač bistveno so pripada. Ravno zaradi tega je pač ves poskus pač tega, kar je itak na en način že moje, nekaj, nekaj kar pač definira moje lastno bistvo, pač hočem pač tudi dobiti. Zaradi tega, ker če bi bilo to večno zunanje, ne, je pač to vzrok samo pač poglobljene bolečine oziroma ustrajanja neke te temeljne bolečine, ki jo definira ljubezen skozi dvojnost. Ne. In zaradi tega se pač ljubezen, kot bi lahko rekel, zdaj materializirana v, konkretne, pač, v konkretnega zaljubljenca, kakršnakoli je pač že njegova dejanska materialna podlaga, ne? se dogaja kot nek proces, ki bi lahko rekel, proces prisvajanja pač tija na jaz. Se pravi, enega bistvenega elementa zaljubljenega samega, ki pa mu je pač čist faktično zunanji. Ne? In na ta način je pa ljubezen hkrati tudi proces ukinitve tija, ne, se pravi, ukinitve same njegove zunanjosti, ne, ker čim pač ukinimo njegove, njegovo na en način zunanjo bit, hkrati pač ukin, ukinemo ti kot ti, na en način ga zvedemo kot jaz in ravno zaradi tega ga ukinemo kot ti. In na en način, če je pač ljubezen znotraj te funkcije svoje, pač poskusa prisvojitve tega, kar je itak pač že prisvojeno, ne, lahko rečem, da je Ljubezen je na en način, ljubezen kot materializirana znotraj te dvojnosti se vedno dogaja kot poskus nekega prisvajanja, ki je pa krati poskus uničenja tega drug, sprav uničenja samostojnosti pač nekega tija, ne? In sprav uničenja samostojnosti tega drugega kot drugega, sprav poskus prisvojitve tega v zacelitev ljubečega samega, ne? Ampak krati, naprimer, temu bi lahko po domače rekel, ljubezen je kont koncu poskus požretja tega, kar mi manjka, konc konc, poskus zadostitve, ne, zacelitve pač ljubečega. Ne. In dokler se, naprimer, spet ta proces dogaja, proces nekega požiranja, bilo rekel, proces nekega predspajanja, je pa ljubezen na podlagi ene te temeljne bolečine lahko občutena kot, naprimer, nekaj lepega, nekaj ugajajočega. Se pravi, nekje, kjer se na ravni čutnosti pač dogaja neko določeno celjenje. Ne. In, naprimer, tukaj bi lahko rekel, pač, to, to je zdaj pač tukaj lepota, ne, na en način res heglovski izraz, naprimer, kjer se, kjer se celota v razcepu čuti, na, se pravi, kjer se celota dogaja kot celjenje na ravni čutnosti, na en način. Ne. Naprimer, ker Hegel je rekel, naprimer, ideja je pač samo, se pravi, umetnost sama, ne, se pravi, lepo je v bistvu samo čutenje ideje, ne, ampak tukaj, naprimer, je pač lepa en izraz, ki bi ga komod pač lahko spustil, ne, ampak sem ga pač uporabil za to, da bi izrazil to, da se pač ta temeljni razcep, temeljna bolečina, ki pač definira ljubezen, vse v poskusu svojega prezvajanja, pa zvajanja, čuti kot neki ugajajočega ne? in samo to ugajanje je pač to, kar sem zato pač um, obeležati z imenom lepota. Ne? It's wonderful, it's marvelous, you should care. for me. Well, awful night. that you should care. paradise. So satisfactory. It's what I love to see, my dear. It's four leaf clover time. From now on, my heart's working overtime, but it's so wonderful. It's wonderful. Smile. should care for me. Rage more. Basically, what we have here is a dreamer, someone completely out of touch with reality. far ljubezen vzpostavljena, samo dokler pač imamo to dvojico, ne? dokler imamo to eno temeljno dvojnost. Se pravi, dvojnost jaza in tija, kjer se pač dogaja že to prisvajanje, ne? lahko rečemo tudi to, da sama ljubezen pa lahko traja, se pravi, sama ljubezen pa je vzpostavljena samo dokler drugi je. Ne? Samo dokler drugi je, se pravi, dokler, dokler se pač ta proces, ki ga ljubezen vzrokuje, ne ustavi, dokler pač ta proces ne, ne prije do svoje zadovolitve. Ne? Se pravi, ker sama zadovolitev pač tega procesa, ki ga ljubezen kot pač pojem te enosti, kot zvojnosti, uspodbudi znotraj pač svoje materializacije, je pač zvajanje tija na jaz, ampak hrati je samo to zvajanje v bistvu proces uničenja pogojev ljubezni same. Ne? Se pravi, lahko bi rekel, ne, pač tukaj je pač se izrazi, na primer, za ljubezni, kaj se dogaja pač ljubezni, pač ne kaj, fant sreča punco, punca fanta ali pa fant fanta, kakorkoli že, ne, fant ovco, že kaj, kar, kar hočemo že, ne. Zdaj, je, je stvar v temu, ne, pač, dober izraz za to je, naprimer, en je pač, en izraz je pecanje, ne, kaj se dogaja, pač pecanje, drug, še boljši izraz, ne, je pa pač osvajanje, ne. In osvajanje je, je tukaj pač čist, kako bi rekel, etimološko super izraz za to, kar hočem na en način povedati, ne. Osvajanje je dobesedno ustreza temu, kar smo pač pokazali, ne. Osvajanje je, lahko rečemo, um, pač čist vojni termin. Ne? Gre za usvajanje nečesa, kar še ni naše, ampak bomo pač si prirastili na sebe. Ne? Se pravi, sam, sam temeljni proces, naprimer, ki ga ljubezen ne način spodbuja, pač to usvajanje je pač dejstvo samo ukinjanja ljubezni. Pač ukinjanja temeljnih pogojev za ljubezen. Ne? In zaradi iz tega aspekta lahko rečemo, ne, da je konc koncev samo osvajanje, naprimer, se pravi, sam poskus pridobitve tega kar je temeljno zunanje za ljubljencu, ne, je, lahko definiramo iz druge plati kot bek oziroma kot eno določeno obrambo pred to temeljno bolečino, ki, ki definira ljubezen oziroma kot temeljno, temeljni bek pred neko, neko fundamentalno neznosnostjo, ki je ljubezen. Se pravi, ta neznosnost je točno to, kar sem pač imenoval kot bolečina. Ne. Se pravi, da je v bistvu samo samo ljubezensko, to ne, manifestacija ljubezni, kot neko dvorjenje, pesanje, osvajanje, pa vse to lahko tukaj zdaj no, znotraj tega pač definiramo kot neko obrambo pred tem, da je to, kar men, kar zaljubljenemu pripada, njemu zunanje. Ne? In tako, zdaj pač tukaj sem podal ena minimalna obležja ljubezni, ki jih lahko, naprimer, strnemo tudi to, ne? da <clears throat> če že govorimo zdaj o vojaški pač terminologiji, ne, pač v osvajanju, lahko rečemo, da na nek način je ljubezen pač je eno vojno polje, ki je vzpostavljeno kot totaliteta, kjer je pač vse ontično, pač nima, pravi, vse, vsi, vsi možni, vse, vsa možna predmetnost pač znotraj, znotraj tega polja dobi svoj pomen sam znotraj ene te temeljne osvajalne taktike. Pač, ne? In ta temeljna osvajalna taktika je pa pač vzpostavljena na način tega, da je sam pogoj ki vzpostavljajo ljubezen na nek način ukinjen. Ne. In s tem lahko, na primer, zaključim pač to eno minimalno ekspozicijo pač ljubezni, na nek način, da pač ljubezen je nek paradoks, pač je definirana samo kot paradoks, ki traja le, dokler pač ustraja kot poskus svojega lastnega izničenja. Ne. Se pravi, čim ljubezen je, pač je vse, kar pač dela v njej, poskus njega izničenja, ne. se pravi, poskus osvajanja, poskus zvajanja tija na jaz. Ne. Ampak z uničenjem pač ljubezen zgine in zaradi tega lahko rečemo, da pač traja le, dokler ustraja kot pač poskus lastnega izničenja. Ne? In lahko rekel, da je pač ontološki status ljubezni, ne? je pač dobesedno samo ukinitev, poskus samo ukinitve, ki traja sam, dokler je pač še neki za ukint, kar pa pač ni definirano izven pogojev tega ukinjevanja. Ne? Sam tukaj smo se že zašli v eno dost abstruzno terminologijo, ne? Tako da lahko pač zaključim, po mojem najboljši pač reči, da besedno je pač, ja, ljubezen je pač ta paradoks, ena ta temeljna dvojnost, ki ustraja le dokler samo sebe pač uničuje. Ne? Tako, se pravi, dokler ustraja neka določena bit, ki samo ljubezen, pač, se pravi, ta ena ekstremna bit, ki, sam, ki samo ljubezen lahko spostavlja, oziroma ki ljubečega na nek način nervira, kakorkoli bi naprimer že temu rekel. Ne? Tukaj naprimer bi naprimer ljudje, ki, ki, ki govorijo o tem, ja, pa ni možno naprimer neka neka prijateljska ljubezen, neka ljubezen, naprimer, ki, ki ne temelji na tem, naprimer, da bi drugega pač čist pokončali, ne? Z, z eno samo zavestjo o tem, kaj da ljubezen je, se ustavlja pri tem, da, da damo drugemu naprimer, nek minimalen način svobode. Ne? In zato je pa zdaj spet vprašanje, ki dati en način svobode, naprimer, sam na podlagi enega uvida, kam ljubezen gre, je pač Naš drugega ni kot pokroviteljstvo, zaradi tega, ker tukaj je drug vedno že uračunan v eno določeno taktiko, mene napravim drugega, če je pa on lahko uračunan na to, je pa vedno že samo samim tem dejstvom računanja, samim dejstvom racionalizacije, že zveden na mene samega. Sprav, čim mi hočemo vzpostaviti to eno distanco na umeten način, pomeni, da v bistvu same distance nikoli ni več, zaradi tega, ker smo mi tisti, ki manipuliramo konc koncov z objektom, ki je vedno že v našem dosegu. Ne? Zofijni Ljubimci. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. vprašanje, kako pa to zadošča pogojem neke znanstvene kompatibilnosti oziroma znanstvene um, znanstvenosti same, konc koncov, se pravi, kako je pač neka sam imanentna eksplikacija zmožna neke znanstvene obravnave, pa znanstvenega premislega, pa občega diskurza. Ne? In tukaj, na primer, pa zdaj lahko sam rečem, ne, da, oziroma tukaj lahko podam en primer, naprimer, ki je zelo zanimiv, naprimer, tukaj je pa iz Platonovega um, Fraternovega dialoga, simpozijom, kjer je pač, ne vem, lahko bi rekel, dosti en temeljni tekst pač o ljubezni znotraj človeštva sploh, ne, je pač, ne vem, tukaj pač različni ljudje govorijo različno o ljubezni in potem potem na koncu nastopi tudi Sokrat, ki pač pove o ljubezni nekaj, kar ga je pač poučila Diotima, ne, pač to je neka, neka ženska, ki je Sokratu pokazala pač resnico ljubezni, In potem Sokrat pač pove na nek način ena, ena določila ljubezni, ki so pač čisto formalni strukturi enako, kot sem pač zdaj jaz. Pač jaz. Enako sem jaz pač pozdal ena določila ljubezni, za katere sem že avtomatsko pač rekel, da so, da so opisana kot dobesedno subjektivna zapolnitev manjka objektivne teorije o ljubezni. Ne? Ampak to, to ravno je edina možnost pač do, doseganje objektivne teorije o ljubezni. In Sokrat pač reče, Sokrat pač pove nekaj, kar iz njegove ravni ustreza pač um, na formalni ravni temu, kar zdaj jaz pač pravim. Jaz tudi na en način pravim, da je to pač je subjektivna zapolnitev manjka občosti ljubezni. Ne? In pač sokrat pove nekaj ne? in potem pa reče. Ne? In ta, ta moj govor, ta moj govor spremi Fajdros kot hvalnico Erosu, če pa ne, mu daj sam ime, kakršno te je volja. Ne? Se pravi, na nek način ne? lahko pač ta stavek sam beremo kot stonje konc koncov sem jaz pač tudi govoril o nečemu, kar imam jaz sam za ljubezen. Ne? Kar je pač, lahko bi rekel, lastno izkustvo ljubezni, ki sem ga poskušal tematizirati. Ne? In šele s tem, da pač jaz pripnem samo to vsebino, ki sem jo podal na označevalc ljubezen, je možen, se, se ta subjektiven diskurs upisuje v eno objektivno, lahko bi rekel, objektivno polje ljubezni, kjer je pač ljubezen možna nekega znanstvenega presojanja in enega znanstvenega diskurza in ki je, ki je konc koncev s tem, naprimer, s tem, da jaz v bistvu samo to, lahko bi rekel, subjektivno predikacijo ljubezni, upišem kot predikacijo ljubezni, šele s tem je ljubezen pač doseže svojo objektivno znanstveno eksplikacijo, ki je lahko bi rekel, samo poobčenje nečesa bistveno subjektivnega. Ne? In zgolj na ta način je ljubezen kot znanost sploh možna. Ne? In zdaj, za čisti zaključek, ne, pa lahko sam rečem, ne, da kljub temu, da, da je naprimer to neka teorija ljubezni kot, kot poskus tematizacije oziroma določitve realnosti pogojev izjave ljubim te, ne, ima pa to še vedno pač status ene teorije. Ne, zaradi tega še vedno lahko rečemo, ne, da ja, ok, če ljubezen, kot ta izjava, ne, je, potem je ljubezen ta pa ta, ne. Sem tukaj nimam nobenega dokaza, da ljubezen pač sploh je, ne. In zaradi tega, da, da bi pač pokazali, um, sprav, da bi pokazali realnosti, ne, realnosti objekta, na katerega se pač sploh predicira to, kar sem jaz zdaj pokazal, ne, je pa treba ljubezen samo zatrditi, prav. In tukaj edina možnost, da se pa to naredi, ne, je pa da jaz, kot dobesedno, kot ta, ki sem ekspliciral pač ta govor, zatrdim, da se pač ta eksplikacija dotika realnosti ene določene izjave, se pravi, da je to resnica ljubezni. Ne? Amen. Jo. Iztekla se je še ena oddaja Zofijnih. Danes smo jo pripravili Robi, Aleš, Primoš in Talija. Srečno!